gelaten bombona experimento. En la mil nausent sesdeca iaroi, usona psicologo Walter Michel taxis pere de experimento la capablon de tri gis qua iarae infanoi procraste contentigion. Nun li vecis libron pri la risultoi de citiu experimento quion li tiu tempe conducis en antau l'erneo de la universitato de stanford en usono quin sent fanoi parto prenis esploristo montris teleron con granda dolcia bombono marshmallow en la angla al infano ciu sidigis sola en malgranda chambro, cae clarigis alla infano, che li povas mangi, mangi lam bombonon tui, sed se li successis attendi decquin gis dudec minutoin, li ricevos du bombonoin an statau unu. Tiam la esploristo folapsis la chambron cae la infano restis ce la tablo, con la bombono antau si. Triono de la infanoi prenis tui la bombonon. La aliae, ciui decidis attendi, usis diversain strategioin por pasigi la dec quin gis dudec minutoin. Ili covris la oculoin, de tonis de la telero, pied batis la tablon, faris grimatsoin, au imagis che la dolciajo est estu nora bildo. Dum quindec dec Walter Mischel sequis la vivon, de naudec qua de la iamai pato prenantoi cae observis ke tiui, ciui resistis la tentadon, tui mangi la bombonon, giuis pli da successo en la carriero. Ciel plen cresculoi, ili montris pli da persistemo cae pacienso, cae havis pli bonain resultoin en la leneo cae, en la universitato alla aliae criticantoi de la experimento attentigas che en la iaroi post la experimento Michel ritractis nur mal grandan gruppon de la unuae pato prenantoi. Ili consideris che pro tio da risultoi ne estes fidindae. Cia uni ne sias Cio ocasis cun la aliae infanoi? Ili ancau opinias che circunstansoi en nia moderna mondo ofte devigas nin preni rapidain decidoin, cae oni povas perdi multain chansoin se oni tro procrastas. Tamen, lau Daniel Goldman, estimata usona verkisto kai psychologo. La etzo regi impulsoin ludis gravan rolon, ne nur ce lernado en leneo au universitato, sed ancau ce la acciro de multae sociae capabloi. En lia libro, Emotia Intelligenzo, Emotional Intelligence, li constatis che ci tiu capablo estes la fundamento de la emozia mem regado, cion oni besonas po atingi mult nobrain seloin, cae en la privata, cae en la publica vivo. Li prescribas novain metodoin, cioin instruistoi en usono usas en neneoi, por coragigi infanoin, pli fortigi tian capablon.